Služite studentsku kroniku Radio Sove. Studentski zbor Učiteljskog fakulteta u Rijeci u suradnji sa Studentskim zborom Filozofskog fakulteta u Rijeci organizirao je okupljanje studenata u znak podrške štrajku učitelja, nastavnika i nenastavnog osoblja. Opće oduševljenje odazivom istaknuo je Marko Berberović, predsjednik Studentskog zbora Filozofskog fakulteta. Ja sam jako loš u odukativnom procjenjivanju, ali mogu reći da je dosta studenata, ne samo studenata, nego i susjednih osnovnih škola. Nastavnici su došli, nenastavno osoblje, ali i naši na nastavnici sa filozofskog, ali i e, susjednih fakulteta. Razlog velikom odazivu definirali su studenti filozofskog i učiteljskog fakulteta koji su prisustvovali ovom okupljanju. Pa evo, smatram da kao budući učitelj jednoga dana trebam podržati i svoje kolege koji se sad bore za naša prava i smatram da to što vlada radi nije dobro i da bi se trebalo boriti. Ja sam ovdje zato što vlada pokazuje svoje prioritete s obzirom da ima novaca za 393 nova automobila, a nema za nastavnike i nenastavno osoblje. Ako njima nije stalo, valjda nama mora biti. Zato što me nije ogojio Plenković, njegova ekipa, već moji učitelji, nastavnici, profesori, razrednici, odgajatelji svi oni, svi ono, ono nenastavno osoblje koje je sudjelovalo u mom pa da podržam e, štrajk, evo kao što smo čuli, nastavnika, učitelja i nastavnog osoblja, prvenstvo da bi se vratilo dostojanstvo tim profesijama. Poruku ovog okupljanja istaknula je predsjednica studentskog zbora Učiteljskog fakulteta Valentina Horak. E, ovim okupljanjem želimo poslati e, podršku štrajku učitelja i nastavnika i reći im da zadrže svoje dostojanstvo u cijeloj ovoj situaciji i da se nadamo da će se ista što prije razriješiti. Alumni student Filozofskog fakulteta, sadašnji profesor Vinko Benčić ispričao je kako je ovo okupljanje izgledalo u očima prosvjetara. Mislim da je najveća stvar što su se studenti pridružili ovome, budući da su oni naši budući kolege. E, sve ovo za što se mi sada borimo, sve ovo što mi sada tražimo, e, je nešto isto što će oni u konačnici uživati jednog dana. Poštovanje koje je na razini nikakvoj u prosvjeti, oni će sjetiti to vrlo brzo. I zbog toga, ovako kad se svi zajedno držimo, studenti, učitelji, nastavnici i profesori na visokim školama, to je zapravo ono gdje pokazujemo snagu da smo sposobni pokrenuti nekakvu promjenu. Udruga studenata biotehnologije sveučilišta u Rijeci i ove godine je organizirala humanitarnu akciju Kuglice dobrih želja. Što su to Kuglice dobrih želja pojasnila je Renata Singalo, članica udruge. Kuglica Dobrih želja je humanitarna akcija koju organizira naša udruga pod proviteljstvom grada Rijeke. Svake godine se pripremi određen broj kuglica koje ljudi dođu, napišu svoje želje u simboličnu donaciju od 20 kuna i obje se na bolje Nažalost, ostalo još 10 kuglica. Sutra nas očekuje djelomično sunčano uz promjenjivu nablaku. će slaba domirena umjerena bura, jutrna temperatura zraka od 9 do 13, a najviša dnevna između 13 i 16 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste studentsku kroniku Radio Sove. Ostanite uz nas.